Sa milabayang kipila ka mga oras, inyong dabateng istasyon DXIC. Ang DXIC usa ka commercial broadcast station nga gipadagan o gipanagiyahan sa Radio Mindanao Network Incorporated ubo sa panugot sa National Telecommunications Commission. Ang DXIC nagsugod sa pagsibya gikas alas 3:30 e ang takna sa buntag. Ang na sa alas 9 sa gabi sa gikusgon nga 5,000 watts sa City 11 sa dial sa inyong mga radyo. Ang studio ananimutang sa ikapat gandana sa Mejia Building sa mga dalan Rojas o Aguinaldo, samtang ang transmitter ato ananimutang sa Barangay del Carmen, Iligan City. Ang DXIC giatiman sa mga technicians nga lisensyado gikan sa National Telecommunications Commission, First Class Radio Telephone Operators, Felix Talasan, Vergelio Magallanes, David Bunghanoy, o Judelito Bunhok. Mga igsuon, ang atong nasudnong awit. kayang magiliw Peras ng silanganan Alap ng puso Sa dibdib mo'y buhay Lupang hinilang Duyan ka ng magiting Sa manlulupi Di ka pasisigil Sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mong bakaw Bulag ang tula at awit sa paglayang minamahal Ang kislat ng watawat mo'y tagumpay na nagdirinig